g'ayri dinlar toti bor biz bo'libdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين fath qilinishligidan suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Malqa musulmonlarni qul qilib olgandan keyin Fernando Vadi Ashga boradi. Vadi Ashda zag'il bor edi. Shijoatli zag'il. Bu zag'ilni Qarshida jang qilib, natijada zag'il maydondan qochib Tunisga o'tib ketadi. Hijriy 895 yilda bo'layotgan voqea. Shu yusunda nasroniylar askarlari Granadani hamma tarafidan muhosara qiladi. Sharqdan ham, g'arbdan ham, janubdan ham. Nasroniylar Granada atrofidagi barcha qishloq va shaharlarni yoqib yuboradi. Himoyaga qo'yilgan devorlarni ham yiqitib butun harobaga aylantirishlikni boshlaydi. Bu yerda Hijriy 895-yil bo'layotgan bo'lsa, Ispaniya podshohi Fernando Abu Abdullah Sog'irdan talab qiladi. Bo'ldi, endi kalitlarni topshir shaharni. Buni bu yog'i hech narsani eplay olmaysan, bo'ldi, tugadi. Kuning bitti deb kalitlarni so'raydi. Abu Abdullah Muhammad Sog'ir fikr qiladi. nasroniylar fikrlab bir o'yga kelishligiga imkoniyat beradi. Muhammad sogir nima qiladi endi? Hech qanday imkoniyat qolmadi. Bular bilan do'stlashuvdim, bular bilan ahdlashuvdim, birortasi meni ahdiga vafo qilmasdan meni kursiyimni tortib olishlikni mendan so'rashyapti. Shu yo'sinda Muhammad sogir fikr qiladi. Abu Abdullah Muhammad Sog'ir o'z atrofdagi vazirlar bilan maslahatlashadi. Nima qilamiz? Vazirlar maslahati o'rtadagi muzokaralar ba'zilar bu davlatni himoya qilmasa bo'lmaydi. Jang qilishlik kerak, himoya qilishga jon berib, qon berib ham. Lekin aksar vazirlardan chiqqan maslahatlar bizi bu holatga toqatimiz yo'q. Atrofda o'rab turgan nasroniylar juda ko'p sonlik Quvvati ham juda kuchli. Bizni mutlaq qudratimiz yetmaydi degan maslahat berdi. Lekin granata musulmonlarning ichida qattiq bir ko'tarilishlik sodir bo'ladi. Miting desang bo'ladi. Bu miting ustida turgan kishi Musa ibn Abi Ghassan degan kishi. Insonlarni jihodga targ'ib qilib, Allohning yo'lida qatl qilinishlik bu holatdan yaxshiroq degan da'vat bilan uyg'otadi. Bunga labbay deb javob beradi musulmonlar. Shu yo'sinda G'arnauta shahrini himoya qilib 7 oy mobaynida turadi. 7 oy mobaynida o'zlarida kuch topa oladi Allohning yo'lida shahid bo'lishlik, Allohning yo'lida bu holatdan ko'ra o'lib ketishlik afzal degan shiorda. 7 oy Granadani himoya qilgandan keyin mujohidlar Fernando 3-chi bilan Isabella tarafidan yana bir maktub keladi. Maktubda shunday yozilgan ediki, 70 dan ortiq bir shartlar bor. 70 dan ortiq takliflar bor edi bir shart muqobalasida. Bu shart shaharni topshirishlik, bu shaharni topshirishlik muqobalasida shahar aholisiga omonlik berishlik, Abu Abdullah Sog'irni Ispaniya vazirlaridan bir vazir qilib tayinlashlik, shunga o'xshagan talabnomalar bor edi. Abu Abdullah Sog'ir bunga rozi bo'lmoqchi bo'lganida haligi mujohidlarni uyg'otgan shaharni himoya qilishlik uchun Allohning yo'lida jang qilishlikni xalqqa tushuntirilgan Yusuf ibn Abi Ghassan aytadiki: "Ey Abu Abdullah Sog'ir, ya amir, bu faqatgina jihodiy ruhni to'xtatishlik uchun, difo qilishligimizni sundirishlik uchun yuborilgan maktub xolos. Sizni oldayapti bular, aldanmang deydi. Lekin Abu Abdullah Sog'ir bu maktubni mag'zini chaqmaydi. Bu eng to'g'ri yo'l bizga bo'lgan bu holatimizdan chiqadigan eng bir qulay fursat deydi-da, bunga rozi bo'ladi. Rozi bo'lishligim faqat ikkita shartim bilan bo'ladi. Birinchisi Fernando 3 chi bilan Izabella bu qilayotgan yozgan maktubini qilishligi rostligida qasamiyot qiladi. Mayli qasamiyot qildi, qasamiyot ham qiladi. Bu kofirlar qasamiyot qilib qo'yishligi nima? Undan keyin bu maktubni tasdiqini atrof muhitdagi eng buyuk odam ma'qullab, qo'llab-quvvatlashlik kerak edi ikkinchi shart. Abu Abdullah Sog'ir atrof muhitda bir kattaroq nufuzli odamni topolmasdan faqat bir dona odam bor edi. Bu ham bo'lsa Roma popi edi. Bu pop shu maktubni tasdiqlashlik kerak edi. Mushkul yo'q, bu pop ham tasdiqlaydi. Musa ibn Abi Ghassan yana qasrga borib xutba qiladi. Ey insonlar, musulmonlar, amir bunga aldanmang. Yana bir o'ylanib ko'ring. Bu nasroniylar tarafidan bir makr xolos. Tasavvur qilinglar, bizni eng qo'rqitadigan narsalarning kichkinasi bu o'lim xolos. Biz bunga rozi bo'ladigan bo'lsak, oldimizda nasroniylar shaharga kirib bizni asir olishligi, ayol qizlarimizni nomuslariga tajovuz qilishligi, masjidlarimizni kanisaga aylantirishligi bunday yomon ishlar turibdi. Fikrlaylar, rozi bo'lmaylar deb xutba qiladi. xutbasini yakunida aytadiki, men bunga hech qanday rozi bo'lmayman. Deydida asta sekin majlisdan chiqib, uyga borib, qurol yarog'ini olib, otini minib, kichkina nasroniylarni qo'riqchilardan bir 15 ta kichkina bir sariyacha turadi, o'shalarga hujum qiladi. Ya'ni hozirgi tilimizda aytganimizda amaliyatul istishhod, fidoiylik qiladi. 15 kishiga hujum qilib borib, aksarini o'ldirib, o'zi ham o'sha joyda qatl qilinib shahid bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Musa ibn Abi Ghassandan rozi bo'lsin. Shunday qilib Abu Abdullah Sog'ir kalitni topshiradi. Kalitni topshirgandan keyin ba'zi bir hadiyalarni bu kishiga yuboriladi. Fernando 3 bilan Isabella G'irnotaga sekin asta kirib keladi. Atrofida ruhbonlar jamu jam bo'lgan. Sekin asta Qizil qasrga kirib, qasr ustiga juda kattakon salibni kresni taqib, qasr ustidan e'lon qilinadiki, bugundan boshlab Granada musulmonlar hukmronligidan chiqib nasroniylar hukmronligiga, nasroniylar mulkiga qo'shildi deb e'lon qilinadi. Abu Abdullah Sog'ir sekin asta shahardan xor zalil bo'lgan holatda onasi bilan chiqib, shahar tashqarisida uzoq joyda bo'lgan tepalikka chiqib, shaharni granatani ko'zdan kechiradi. Ko'zlaridan yosh oqqan holatda. Shu darajada yig'laganligidan bu yig'i soqollarini uyutib yuborgan edi. Oldida onasi turgan edi. Bu holatni ko'rib onasi yig'la. Xotinlarga o'xshab mulkka, boylikka yig'la. Erkaklarga o'xshab himoya qilolmaganingdan keyin xotinlarga o'xshab yig'laysan deb onasi o'g'liga dashnom bergani. Bu kun Abu Abdullah Sag'ir tepalikka chiqib yig'lagan kuni kalitlar nasroniylarga topshirilgan kun 2 Rabiul Avval 897 hijriy sana 2 yanvar 1492 milodiy sanaga to'g'ri keladi. Shundan keyin Abu Abdullah Sag'ir oilasi onasini olib Mag'ribga yo'l oladi. Mag'ribdagi musulmonlar amirlardan biri buni musulmonlarga xiyonat bilan ayiblab sijinga qamoqqa tashlaydi. Yillar o'tib, oradan ko'plab vaqtlar o'tgandan keyin bu Abu Abdullah Sag'irni farzandlari Mag'rib bozorlarida devonachilik qilib tilamchilik qilib yurganligini zikr qilinadi subhanalloh. Oldin ko'rilmagan ma'naviyat, oldin ko'rilmagan madaniyat shu bilan Andalus uzra yo'q qilindi. Shu bilan Andalusda yo'q qilinadi. Dunyo va din madaniyati yo'q qilinadi shu bilan. Nasroniylik bayroqlari ko'tariladi Andalus uzra. Yagona tarixga ega bo'lgan 800 yil tarixga ega bo'lgan Andalus tarixi shun bilan sahifalari berkiladi. Essiz, essiz. Qani Musa ibn Nusayr, Tariq ibn Ziyodlar. Qani Yusuf ibn Tashfin va Abdurrahman Daxil. Qani Abdurrahman Nasir, Hajib al-Mansur. Qani Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi, so'ngra Mariniylar qani? Bu Granadaga kirib kelgan nasroniylar o'zlarini ahdida turdimi? 70 ta berilgan shartda davom etishdimi? Davom etishmadi. Chunki bularning odati shu edi. Balki bu shartlarni, bu tuzilgan ahdlarni unutib qolmasdan o'sha yerdagi bor musulmonlarni xorlashga tushdi. Xorladilar, turlik tuman azoblarga, qiynoqlarga soldilar. Shu voqeadan 9 yil o'tgandan keyin milodiy hisobda 1501-yili shunday farmon e'lon qilinadi. Fernando 3 tarafidan va Izabella tarafidan. Xulosasi shundan iboratki, go'yoki Alloh subhanahu va taolo bu ikkalasini bu Andalus diyoriga kofirlarni yo'q qilishlik uchun tanlagan emish. Kofirlar deb endi musulmonlarda aytyapti. Shu farmonlar sababli Andalusda musulmon vujudi qirilib tak tugidan yo'q qilinishlik kerak edi bu farmon ortida Va shunday ham qilindi. Musulmonlarda ko'plari hijrat qildi, Mag'ribga, Tunisga, Jazoirga. Qolganlari esa nasroniy bo'ldilar, subhanalloh. Andalusda yashashlik uchun nasroniy bo'lishdi. nasroniy bo'lganidan keyin bularda avvalgi tabaqadagi nasronilar emas, balki bularni musulmonlardan nasronilikni qabul qilgan Andalus shaharlarida, Andalus diyorida qolishlikni maqsad qilib nasroniy bo'lgan dinini o'zgartirgan murtadlarni ispanlar o'zlarini tabaqasidagi a'lo darajadagi nasronilar emas, balki bularni xorlab muriskiyin, ya'ni muriskilar deb nomlanadi. Murisklar bular nasroniyda ikkinchi tabaqasi, xorlangan nasroniy tabaqa. Chunki dinini o'zgartirib, vatan uchun, yer uchun dinini o'zgartirganligi uchun nasroniylar ham bularni xorladi. Kinnis degan nasroniylarda rohiblardan biri Qurtubada, Seviliyada, Ashpiliyada, ya'ni Granadada bo'lgan islomiy kitoblar to'planmasini yoqib yuboradi. 80 ming kitobni yoqadi. Faqatgina kitoblarni yoqibgina qolmasdan Andalus diyoridagi musulmon shaharlari orasida taftish o'tkazadi. Taftish ya'ni qidiruv, tekshiruv. O'zini nasroniyman deb turib, o'zini islomini yashirgan biror bir musulmonni qo'ymaslik. Agar o'zini nasroniyman deb islomini yashirib turgan bo'lsa, buni ko'ringlar. Roza tutayotgan bo'lishligi mumkin. Roza tutayotgan bo'lsa, bu musulmon bo'ladi, qatl qilinglar. Azoblaylar, xorlaylar, zindonlarga tashlaylar. Agar janobatdan yuvinib g'usl qilayotgan bo'lsa, bu ham musulmon bo'ladi, o'zini nasroniy ko'rsatgan. Buni ham jazoga tortinglar. Uyda biror bir mushaf, Qur'oni Karimni yashirgan bo'lsa, Bu ham haqiqiy nasroniy emas, bu ham musulmon bo'ladi. Buni ham jazoga tortinglar deydi. Musulmonlarni qiynog'i zindon qamoqxonalarda shu darajada qiyin ediki, bir musulmonni qiynashlik og'ziga suv to'ldirib, qornini ishirib, hattoki qorni yorilguncha qiynar edi. Shunday hovuzlar bor ediki, musulmon o'sha hovuzga bog'lab qo'yilardi. Boshini ustidan tomchilab suv tushib, boshini o'yib kirib, hattoki qatl qilinib ketardi. Hattoki o'lguncha shunday azoblanardi musulmonlar Andalusda. Tiriklayin ko'mishlar tillarini xos bir moslamalar yordamida tillarini kesib, zikrdan, shahodatdan to'sishlik uchun shunday qilinar. Vallohi birodarlar, mana bu azoblarni, turlik turman azoblarni Andalusdagi musulmonlar ko'rib o'tgan. Napoleon Ispaniyani bosib olganida fransuzlar Andalusdagi nasroniylar musulmonlarga o'tkazgan zulmlarini yozgan vaqtida bu zulmlarni qiladigan asbob uskinalar moslamalarni shunday tasavvur qilishlik uchun yozadiki, inson bu asbob uskina azoblashligi uchun, musulmonlarni qiynashlik uchun yasalgan moslamalarda ko'rganda inson qo'rquvdan, hushidan ketib qoladigan darajada moslamalar edi. deb Napoleon tarixida yoziladi. La havla va la quvvata illa billah. Andalus tarixi juda uzun tarix. 800 yil ortiqroq vaqtni o'z ichiga olgan. Shuning uchun albatta musulmonlar bu tarixni juda daqiq o'rganmog'i kerak. Andalus tarixida bo'lib o'tgan voqealarni bir marotaba yoki ikki marotaba eshitib yoki o'qib qo'yishlik emas, balki takror-takror eshitib o'qishlik kerak. Men ishonch bilan ayta olamanki, bu qilinayotgan tarixlar Andalusdagi o'tgan voqea hodisotlar kishi har eshitganida yangidan yangi fikr, yangidan yangi ibrat olaveradi. Andalus bunday holatda yiqilishligi tasodifan bo'lgani yo'q. Albatta bu yiqilishlikni uzoq-uzoq vaqtdan boshlangan sabablari, uzoq-uzoq vaqtdan beri bo'lib kelayotgan omillari bor edi. Bu omillar, bu sabablar qaysi vaqtda takrorlanadigan bo'lsa, qaysi makonda takrorlanadigan bo'lsa, shak shubhasiz islom suqutga yuz tuban bo'ladi. Biz har bir ummatni, islom ummatini suqutini, islom zaiflashib, islom ahli o'z dinidan yuz o'girgan holatlarga e'tibor bersak, hamma zamondagi suqutni omillari, sabablarini bir xil topamiz. Ya'ni deyarli bir xil topamiz. Bir-biriga o'xshash omillar. islomni suqut qilishiga sabab bo'ladigan omillar sabablar Granata Andalus tarixini oxirgi vaqtida juda kuchayganligini ko'ramiz. O'sha vaqtda paydo bo'lib qolgan emas, balki bu omillar susroq bo'lsa ham oldin bu omillar bo'lgan. Lekin Granatani misolida bu omillar islomni yiqitadigan omillar juda kuchayganligini ko'ramiz xolos. Bu omillardan birinchisi e'tiborni jalb qiladigan bu dabdabali, hashamatli hayotga ruju qo'yishlik insonni. Inson qalb-qalbidan dunyoga muhabbat qo'yib, dunyo lazzatlari orasida yashashlik. Islom ahlini taraf kasalligi, maishat parastlik, dabdaba hayot, lazzat, shahvatlarga berilgan hayot qamrab olar ekan, islom suquti bilan uzliksiz bog'liq bo'ladi.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 Tarozini bir pallasida Alloh rasuli jihad bo'lsa, ikkinchi pallasida 8 ta narsa: uy, bola chaqa, xotin, qarindosh urug', aka uka, tijorat, shunga o'xshagan oyatda zikr qilingan 8 ta narsa. Qachon endi 8 ta narsa tarozini bir pallasida turgan jihad Alloh rasulidan og'ir keladigan bo'lsa, u kishi o'limini kutib turaversin. Bu kishi fosiq bo'lgan kishidir. Alloh subhanahu va taoloni guvohligi bilan. andalus andalus tarixing qilar mayus andalus andalus qulab turmading hanuz andalus andalus tarixing qilar mayus andalus andalus qulab turmading hanuz Asli islom diyarlar bo'ldi fasod makoni Tahni oldi ayyorlar ummat izzating kanı asli islom diyarlar bo'ldi fasod makoni Tahni oldi ayyorlar أمة الزتين قنا أمة الزتين قنا أندلس أندلس تاريخين قلار مايوس أندلس أندلس قلب ترمدين هنوس أندلس أندلس تاريخين قلار مايوس أندلس Endülüs Uxlab turmading hanuz Düşmanlarni sen tanib Jiddiy nazar solmading Nayranglarga aldanib Dinni asray olmading Düşmanlarni sen tanib ciddi nazar solmading Nayranglarga aldanib Din asray olmadin Din asray olmadin andalus andalus Tarixin qilar mayus andalus andalus Qulab turmadin hanus andalus andalus Tarixin qilar mayus andalus Andalus uxlab turmading hanuz yurib Alloh yo'lida tutgan eding sen ukor Nasaroning qo'lida bo'lding oxir xoruzor yurib Alloh yo'lida tutgan eding sen ukor Nasaroning qo'lida bo'lding oxir xoruzor, bo'lding oxir xoruzor. andalus andalus tarixing qilar mayus andalus andalus qulab turmading hanuz andalus andalus tarixing qilar mayus andalus Andalus qulab turmading hanuz